Vez ket gwa marman? gwa ez mar ma? Nant gwir e goudran ran mere de din ez per mar. Mou de jonge de brena an ur neve? Mon ket, e mont adre mener bloa Jesus baba mako. Jezus, peus an yez ve komz an an? Bambara, komanz e don da zez ki tamo frazen nou? eve gret de zier ma de bambara? Zé non ket ka de la dit. meus ket desk tse roas. Vez ket gwa er mar ma? Non. guir e gout ar an meret e din espern Mou e de jonge de brin an un urzia ter neve Mon ket, ez el mont da dremen ur bloavez pa bamako. Jesus, peus ar yez ve komz edano Bambara. Commence donc da ce qui frazen? Ja, bitte vous gret de ce mat e bambara. Ze n'ont qu'est-ce de dit, mais ket desket qu'il c'hoaz.